Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Այսօր Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգագյանի մահվան 26-րդ տարելիցն է։ Մեկնարկել է Մարտակերտի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված տոնական շաբաթը։ Մոսկվան կշարունակի կառուցողական ներդրում ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման գործում։ Պետնախարարը ցանոթացել է Ստեփանակերտում բնական աղետից վնասված բազմամբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին։ Բնական աղետը մեծապես վնասել է նաև Ասկերանի շրջանի Ագնա տեղամասում գտնվող ջերմոցային տնտեսությունները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր Արցախյան ազատամարտի հերոս ռազմական գործիչ Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիչ Լեոնիդ Ազգալյանի մահվան 26-րդ տարելիցն է։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից Ազգալյանը մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին։ 1990 թվականի փետրվարից վարել է անկախության բանակի հրամանատարությունը կազմակերպել մի շարք շրջանների եւ հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը։ Լեոնիդ Ազգալդյանն իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել է Արցախի հետ, սկզբում գործելով Գետաշինի եւ Շահումյանի, այնուհետեւ Մարտակերտի շրջաններում։ Արցախի ազատամարտին նոր թափ հաղորդելու նպատակով 1991 թվականի հունիսին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ միասին նա ստեղծել է ազատագրական բանակ ռազմական կազմակերպությունը։ Այն Հայաստան-Արցախ սփյուռք ճիգերի համադրման իմաստով նոր որակ էր հայ ժողովրդի գոյամարտին ծառայագրված շարժումների շղթայում եւ որի գլխավոր հրամանատարը մինչեւ իր կյանքի վերջը եղել է Լեոնիդ Ազգալյանը։ Նրա հրամանատարությամբ Արցախում 27 բնակավայր է ազատագրվել։ Լեոնիդ Ազգալյանին է պատկանում հետևյալ թևավոր խոսքը. «Սա Հայաստան է եւ վերջ»։ Լեոնիդ Ազգալյանը զոհվել է 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանում Տոնաշեն գյուղի մոտ։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Մեկնարկել է Մարտակերտի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված տոնական շաբաթը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանը։ Ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարությունների միջոցառումների ծրագրի մեկնարկն սկսվել է այսօր։ Հունիսի 21-ից 23-ը Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում տեղի կունենա շոտոկան, կարատեի ՀՀ առաջնություն։ Հունիսի 25-ին ինտելեկտուալ խաղ Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում։ Նույն օրը կրկին Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի կունենա տոնական համերգ Արցախի պետական էստրադային համույթի մասնակցությամբ։ Ունիսի 26-ին Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի կունենա Աշխարհը լորվա ձորերում թատրոնը Ստեփանակերտի Բահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի մասնակցությամբ։ Ունիսի 27-ին կրկին տեղի կունենա տոնական համերգ կենտրոնի երկիչ երկչումների կատարմամբ։ Հունիսի 28-ին Մարտակերտ քաղաքում տեղի կունենա զինվորական շարացյուն։ Այնուհետև տեղի կունենա ցաղկեպսակադրություն, Արցախյան գոյամարտում նահատակված ազատամարտիկների ու զինտարայողների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Այդ օրը նաև Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում տեղի կունենա հանդիսավոր ժողով նվիրված Մարտակերտի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին, որից հետո տեղի կունենա տոնական համերգ Հունիսի 28-ին երեկոյան Մարտակերտի Վիգեն Շիրինյանի անվան մարզադաշտում տեղի կունենա տոնական համերգ, որից հետո հենց մարզադաշտում կլինի շքեղ հրավառություն։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախում սահմանային որոշակի լարվածություն կա, սակայն այն շատ չի տարբերվում նախկինում եղած լարվածություններից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ վարչապետի գլխավորությամբ Հայաստանից պատվիրակություն էր մեկնել Արցախ։ Մնացած ժամանակների համեմատ շատ բաներով չի տարբերում։ Ադրբեջանը շարունակում է շարժ կատարել առաջին գծում, որին ամբողջովին հետևում է պաշտպանության բանակը, որ เป զի հանկարծ թույլ չտա որևէ գործողություն, որը կհանգեցնի լայնածավալ գործողությունների։ Ընդհանուր առմամբ լարվածությունը որոշակի առումով ավելացել է, սակայն պաշտպանության բանակն ընդհանուր վերահսկում է իրավիճակն ու իր արժև դրված ցանկացած խնդիր պատրաստ է կատարել, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուսաստանը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամ լիովին հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում միջնորդի իր դերին։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կանի իրենից կախված ամեն հնարավոր բան այս հակամարտության լուծման համար։ Ռուսաստանը կշարունակի կառուցողական եւ արդյունավետ ներդրում ունենալ այս խնդրի լուծման եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Մեզ համար դա շատ կարեւոր է, նշել է նա։ Ղարաբաղում ազատագրված հողերի իրավահաջորդը հայկական կողմն է, իսկ ավելի կոնկրետ հայ փախստականներն ադրբեջանական ԽՍՀ-ից, ովքեր որպես դուժած այդպես էլ չներկայացվեցին բանակցային գործընթացում։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի ԽՍՀ-ից փախստականների կոնգրեսի համակարգող Մարիամ Ավակյանը։ Ըստ նրա իրենք բարձրացրել են հայ փախստականների քաղաքական իրավունքների վերաբերյալ հարցը 2011 թվականի մայիսի 17-ին ՄԱԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղար, իսկ այդ ժամանակ դեռ փախստականների հարցերով պատասխանատու Անտոնիո Գուտերեշի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ Նա նշել է, որ քանի որ այս հարցն այդպես էլ չի քաղաքականացվել, 100 հազարավոր հայ փախստականների որևէ օգնություն չի ցուցաբերվել։ Տեղահանվածների ինտեգրման նպատակով փախստականների միջազգային օրն ապրիլյան պատերազմից հետո Թալիշից եւ Մատաղիսից տեղահանվածներն անցկացրին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված վայրեր այցելություններով։ Այցը կազմակերպվել էր Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի աջակցությամբ։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեք ցանոթացել է Մայրաքաղաքում օրերս կարկուտից եւ ուժեղ քամիների հետևանքով վնասված բազմաբնակարան մի շարք շենքերի տանիքների կապիտալ եւ ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներին։ Աշխատանքային շրջայցի ժամանակ պետական նախարարին ուղեկցել են քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Բնական աղետների հետևանքների վերացման նպատակով հանրապետության նախագահի կողմից ստեղծված օպերատիվ շտաբի համակարգող պետնախարար Մարտիրոսյանը տեղերում հետաքրքրվել է շինաշխատանքներով։ Նա ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել աշխատանքների որակին, հանձնարարելով պատասխանատուներին արդյունավետորեն կիրառել վերահսկողական մեխանիզմները։ Նրա խոսքով կարկուտից սելավներից եւ ուժգին քամիներից դժած քաղաքացիներին կառավարությունը մենակ չի թողնելու եւ արդեն քննարկում է նաեւ բնական աղետներից վնաս կրած հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցաբերելու որոշակի ձևաչափի ու ծավալների հարցը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Օրերս հանրապետության տարածքում տեղացած հորդ անձրևը կարկուտն ու քամին մեծապես վնասել են նաև Ասկերանի շրջանի ակնատեղամասում գտնվող ջերմոցային տնտեսությունները, զգալի վտանգի ենթարկելով բերքը, հողագործի միակ հույսը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Բնական տարերքի պատճառած վնասների կապակցությամբ հանդիպեցինք ակնայի տեղամասում դժուժ տնտեսություններից մեկի տիրոջ Արմեն Ամիրյանի հետ։ Նա հայտնեց, որ հողագործությամբ սկսել է զբաղվել 2008 թվականից, մշակելով 2 հեկտար հողատարածք։ Տարիների ընթացքում ընդլայնել է հողատարածքները հասցնելով շուրջ 200 հեկտարի, սակայն բնական աղետները 3 անգամ առոչինչ են դարձրել տարիների քրտնաջան աշխատանքով իր ստեղծածը։ Ավելին, նա հայտնվել է ֆինանսական ծանր կացության մեջ, որովհետև հողից բացի այլ անցյալ եկամուտներ չունենալով չի կարողացել կատարել վարկային պարտավորությունները։ Դատարանը նրան սնանկ է ճանաչել։ 7 հոկանոց ընտանիք նախքատությունից փրկելու համար կրկին դիմել է ռիսկի։ Այս անգամ ընկերոջ հետ բնակարանի գրավադրմամբ գումար են վերցրել եւ Ասկերանի շրջանի ակնատեղամասում կառուցել ջերմոցային տնտեսություն, որովհետեւ արդեն իսկ տիրապետում էր ջերմոցային պայմաններում voraqyal բերք ստանալու բոլոր գախնիկներին։ Մինչև հունիսի 17-ը ամեն ինչ լավ էր ընթանում, արդեն սկսել էին իրացնել բերք մոտիկը։ Օրական հավաքում ենք մոտավորապես 300 կիլոգրամ 1200 մետր քառակուսից, դա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Բայց ինչպես ասում են, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Այս անգամ էլ բնությունը դաժան գտնվեց նրա նկատմամբ։ Բնական աղետի պատճառով ամբողջ կառույցը 50% ենթակա չի, որտեղ ցախ ծրվել է, ցալաֆանները քանդվել է, ֆունդամենտը ծրվել։ Դրսում վարածնային տարբեր տեսակի կոտրյաններ, մոտորապես մի 3000 նռան ծառկա ամբողջ բերքը ցածր է։ Մենք մենք չգիտեմ ինչ կա այնտեղ։ Այս տարիների ընթացքում Արմեն Ամիրյանը կորցրած վերքի դիմաց երբևէ փոխհատուցում չի ստացել։ Հիմա էլ անկեղծորեն խոստովանում է, որ առանձնապես սпасելիքներ չունի։ Միայն խնդրում է, որ օգնեն վերակառուցելու ջերմոցը նորից բնականոն աշխատանքի հնարավորություն ստեղծելու համար։ Գոնե ինքն չմագեն նույն սակին։ Սակին կքանդի չինի զարգացնի հանրաժողով ստեղծին, տեսանիրով ես կարող եմ գործանեմ, եթե չեմ կարողանում աշխարհս չանեմ այդ գործը։ Բայց իմ ապրանքս, իմ արտադրումս խնդրեմ բերքի կանոնից մի հատ գրամ մեջ ինձ քիմերնի ես պատասխան եմ տալիս։ Նշենք, որ բացի աշխատանքին լծված այս երկու ընտանիքների հիշալ ջերմոցը կերակրում, այսինքն մշտական աշխատանքով ապահովում է եւս 5 մարդու, իսկ շուրջ 20 բանվոր սովորաբար ներգրավում հանդիպում են սեզոնային աշխատանքներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախկին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում հանդես է եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եւ հետո աշխարհասփյուր հայրից ստացած օգնությանը։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշվում է. Վերջին օրերին ողջ հայությանը ցնցել են Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալությանը հաջորդող Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված բացահայտումները, որոնք անձամբ ինձ համարել էին ցավալի։ Դրանց արդյունքում որոշ հարցականներ են առաջացել տեսանյութում երևացող գույքի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ պետք է բոլորս սպասենք իրավապահ մարմինների մանրազնին աշխատանքին եւ վճիռներին, որ เป զի կարողանանք վերջնական գնահատական տալ կատարվածին։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոմանք փորձում են շարքել Արցախի կառավարության եւ իշխանությունների անունը, անհրաժեշտ եմ համարում պաշտոնապես հայտարարել, որ կառավարության կողմից որևէ մեքենա չի հատկացվել երկրապահ կամավորական միությանը եւ բոլոր նվիրատվությունների ստացման ու բաշխման մասին ժամանակին հրապարակել ենք մանրամասն հաշվետվություններ։ Հադրութի շրջանի Տյակ պետական պատմամշակութային արգելոցի տարածքում մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աշխատակիցները հերթական անգամ հանդիպել են շրջանի երիտասարդության հետ։ Փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանն ասել է, որ հանդիպման ընթացքում ներկայացրել են նախարարության կողմից երիտասարդության բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը, ծրագրերը, ֆինանսական ռեսուրսները։ Ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել հոգևոր թեմայի, նաև երիտասարդներին հուզող այլ հարցերի շուրջ։ Փոխնախարարի խոսքով նման բնույթի հանդիպումներ կայացել են նաև Շահումյանի, Ասկերանի, Մարտակերտի, Շուշիի եւ Մարտունու շրջաններում։ Առաջիկայում նախատեսվում է հերթական հանդիպում նաև Քաշաթաղի շրջանում։ Երեք Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցել Արցախում առաջին անգամ անցկացվող Brut Art կավագործության սիմպոզիումի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այն կազմակերպվել է Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության, Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության, ինչպես նաեւ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Իր խոսքում մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը նշել է, որ որ բրուտագործությունն ունի հարուստ պատմություն եւ պատահական չէ, որ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվում են խեցիների հարյուրավոր նմուշներ, որոնցից շատերը նաեւ արվեստի գործեր են եւ ցուցադրվում են թանգարաններում։ Միջոցառմանը ներկային նախագահի խորհրդական Գրիգորի Գաբրելյանցը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, արվեստագետներ, հյուրեր։ Եղանակի մասին